Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бір бөлімінде сіздермен біргеміз бұдан бұрынғы бағдарламамызда түрік тілінде қанша деген сұрақтың қайда және қалай қолданылатынын үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса осы шақтың жіктелуі мен жалғауларын үйренеміз түрікшеде осы шақта етістікке йор жалғау жалғанады бұл жұмыстың әлі жалғасып жатқанын көрсетеді осында бір жайтқа назар аудару керек егер етістіктің түбірі дауыссыз дыбыспен аяқталатын болса йор жалғауынан бұрын у ө ы және и дауысты дыбыстарының бірі жалғанады енді етістіктердің осы шағының жіктелуіне мысал келтіреміз geliyorum келе жатырмын geliyorsun келе жатырсың geliyor келе жатыр geliyoruz келе жатырмыз geliyorsunuz келе жатырсыңдар келе жатырсыздар Geliyorlar. келе Немесе Okuyorum, оқып жүрмін, Okuyorsun, оқып жүрсің, okuyor. оқып жүр, okuyoruz, оқып жүрміз, Okuyorsunuz, оқып жүрсіңдер, оқып жүрсіздер, okuyorlar. оқып жүр. Ардақты тыңдаушылар, осы шақтың жіктелуін түрік тілінде қалай болатынын көрдік тыңдадық сізде басқа етістіктерді жіктеуіңізге болады енді қалам мен қағазыңызды дайындап мысалдарды қайтадан тыңдағаннан кейін жаңа мысалдар қалыптастырыңыз geliyorum келе жатырмын geliyorsun келе жатырсың geliyor келе жатыр geliyoruz келе жатырмыз Geliyorsunuz. Кележатырсыңдар. Кележатырсыздар. Geliyorlar. Кележатыр. Немесе Okuyorum. оқып жүрмін. Okuyorsun. Оқып жүрсің. Okuyor. Оқып жүр. Okuyoruz. Оқып жүрміз. Okuyorsunuz. Оқып жүрсіңдер. оқып жүрсіздер оқиyorlar оқып жүр қадірменді тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта түрік тілінде нақты өткен шақты үйренуге тырысамыз кездескенше күн жақсы болсын Хошча қалын. түрікше үйренеміз.